na zakończenie całego wydarzenia 5 dni, 10 koncertów. E, no, znakomity dzisiejszy wieczór poświęcony muzyce angielskiej, a kompozycje Johna Blowa wypełniły ten program i Henry'ego Persela. Publiczność e, no, zupełnie nie chce e, <laughs> wypuścić Le Musicien de Saint-Julien i wracają ponownie na estradę. Na pewno François Lazarewicz y, mm, będzie zastanawiał się nad tym, mm, co jeszcze zaprezentować publiczności. Ale zdaje się, że to będzie jedynie ukłon tym razem. Y, bardzo głęboki. Mm, podziękowania obustronne tutaj teraz odbywają się. Jeszcze trochę się waha, ale chyba, chyba jednak nie. Pyta y, Jamesa Hola i Tima Mida. Tutaj jest wielka narada. Ich chyba coś usłyszymy. Um, uh, uh, <laughs> Nie było nic planowane jeszcze. Coś z pierwszej części. Z drugiej. Sound the trumpet. znakomity pomysł Tima Mida, trzeci nieplanowany bis y, Sound the Trumpet Henry'ego Persela z ody na urodziny krajowej Marii w duecie Tim Mid i James Hall. Les musiciens de Saint-Julien, François Lazarewicz. Y, występy tych muzyk i wzbudzają ogromne emocje. No i tak y, jest również dzisiaj na festiwalu Actus Humanus Resurrectio w dworze Artusa. I to finał tego wydarzenia, ale jaki? Właśnie z muzyką angielską dwóch wielkich postaci angielskiej muzyki XVII wieku, Henry'ego Persela i Johna Blowa. Muzycy zbierają się już z estrady. Wspaniały koncert, wspaniały program zaprezentowali dzisiaj tutaj na zakończenie. Dialog był osią tego wieczoru dialog Tima Mida i Jamesa Hola, świetnych brytyjskich kontratenorów, no i, i mm, Johna Blowa i Henry'ego Persela, mistrza i ucznia. Od żałobnej refleksji i skupienia przez subtelne napięcie aż po muzykę pełną ruchu światła i teatralnego mm, gestu, kwintesencja angielskiego baroku. No i to już koniec, y, proszę Państwa. Zamykamy festiwal Actus Humanus Resurrectio 2026. Pięć dni, dziesięć znakomitych koncertów. Najciekawsze zespoły muzyki dawnej soliści kameraliści. Kolejna odsłona Actus Humanus w grudniu na Civitas. No a Les Musiciens de Saint-Julien, jak już wspominałam, wrócą tutaj do Gdańska za rok. Dzisiejszą transmisję zrealizowali dźwiękowo E, Julita Emanuiłow i Joanna Popowicz we współpracy Janusza Graczyka, Macieja Muchy. Bardzo dziękujemy, życzymy wszystkim Państwu wesołych świąt, udanego lanego poniedziałku. Klaudia Baranowska, dobranoc. Oddajemy głos z Gdańska do studia emisyjnego w Warszawie. Już jesteśmy w Warszawie, 6 minut po godzinie 22. Nadal słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Audycję realizuje Wojciech Ciarka, a w studiu Przemek Psikuta i Tomasz Szachowski. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Actus Humanus. Kiedy to było? Setki lat temu. Jaka piękna muzyka, w pięknych interpretacjach. I to tyle dni festiwalu, plus jeszcze dwa pozostałe wielkanocne. Rzeczywiście kwiecień, przełom marca i kwietnia to Y, czas festiwalowy w dwójce. Święto, prawda? Tak, Muzyki dawnej. Tak, no i teraz jak tutaj dokonać y, przeskoku między tymi czasami, a jednak wiekiem XX, czyli współczesnością, no i jeszcze większego skoku stylistycznego. Być może to, co łączy, to muzyka wokalna, ale to grubo, grubo za mało, ponieważ jest to zupełnie inna stylistyka. Proszę Państwa, pomyśleliśmy, że mm, warto, żeby ten wieczór dziś był taki lżejszy, rozrywkowy, żeby przywoływał wspomnienia, bo wydaje się, że czas Świąt to również jest czas wspomnień. Namówimy Państwa do wspólnego słuchania y, dwóch koncertów. Y, to są niezwykłe nagrania i niezwykli wykonawcy, prawdziwe wielkie gwiazdy sprzed lat. Myślę, że tutaj przede wszystkim odezwą się starsi słuchacze i zapytamy Yy, no, o wszystkie kwestie, które Państwa interesują, ale przede wszystkim o fenomen dwóch nazwisk, które będą nam towarzyszyły dziś w wieczorze płytowym. No właśnie, jak napisał y, nasz stały słuchacz, pan Piotr, to dwóch niekwestionowanych mistrzów e, swoich gatunków. Obie płyty wyjątkowe, y, zacne. Mm, obie płyty koncertowe, jak powiedziałeś, i zderzamy ze sobą dwa zupełnie e, różne, skrajnie odmienne światy. Bo w części drugiej Johnny Cash i jego legendarny występ w więzieniu stanowym San Quentin z 1969 roku, czyli druga płyta z tego cyklu tych więziennych, więziennych albumów Kesha, które e, tak sobie myślę, powiedziałeś, że głównie starsi słuchacze, ale przy, w przypadku Kesha to bardzo różnie bywa, bo młode pokolenie e, sięga, e, myślę, mm, po te rejestrację, po ten głos, po ten, po ten niezwykle autentyczną e, postać. Tematyka więzienna ciągle żywa. <laughs> to, to prawda. Zatem Johnny Cash e, w San Quentin e, to jest jedna, to jest druga pozycja, która dziś zabrzmi. A w części pierwszej, dla kontrastu, jeden z tych późnych koncertów Elvisa, Aloha from Hawaii via Satellite no niezwykle głośna w swoim czasie mm, inicjatywa, koncert, film. E, pierwszy koncert, który miał być pokazany na całym e, świecie. Transmisja telewizyjna. Koncert odbył się w Honolulu, e, w stolicy w stolicy Hawajów 14 stycznia 1973 roku, a 1 lutego był już na płytach wytwórni RCA. To było strasznie dawno, mm, ile? Gdyby dobrze policzyć, 53 lata temu, prawda? Tak. Mamy rok 2026, więc y, myślę, że od razu wielu słuchaczy zadaje sobie pytanie, jak to było z technologią wtedy, jak to było z przekazem telewizyjnym. No już było nieźle, bo przypomnę, że y, transmisja z Księżyca to jest rok 60, dobrze pamiętam? To jest rok 72. 60, e, lądowanie na Księżycu, chyba wcześniej, 69. Ojej, proszę Państwa, aż wstyd, że tego nie Stawiam, pamiętam. Stawiam, że 7.2, ale sprawdzimy to. Tak, tak. W każdym razie y, technologia już była tak zaawansowana, że jeśli dało się dobrej jakości przesyłać obraz, to jeszcze lepszą jakością można było y, poszczycić, zaskoczyć przy y, przekazie satelitarnym stereofonicznym i rzeczywiście Y, chyba y, to się potwierdza. Dobrze brzmiący Presley, dobrze brzmiące gitary, które są kluczem, jeśli chodzi o akompaniament, prawda? Mhm. No i atmosfera, publiczność, szaleństwo, wszystko to, co trzeba, plus fantastyczny repertuar. Elvis Presley w pigułce, zbierający najlepsze swoje standardy ostatnich, poprzednich dwudziestu, dwudziestu kilku lat. Y, więc ci, którzy pamiętają mistrza, y, przypomną sobie te utwory od razu po pierwszych dźwiękach. Tam są charakterystyczne zwroty gitar i y, te motywy, które nie sposób, nie sposób ich zapomnieć. Wspomniałeś o samym przedsięwzięciu, no bo dla Mm, dużej części obserwatorów w mniej, mniej się tutaj <laughs> liczyła muzyka, może to zaskakujące, a bardziej... Mm, Cały aspekt technologiczny, technologiczny tego wydarzenia. I finansowy, żeby to udźwignąć, prawda? Ponieważ mhm. rzecz się rozgrywała w wielu miejscach. Obraz był oglądany też zbiorowo. To nie jest tak, że tylko w domach, prawda? To był przekaz na billboardach. Y, ludzie płacili pieniądze Y, mierzono bardzo dokładnie, jaka była frekwencja. No i y, te oczekiwania y, przerosły, że, czy znaczy rzeczywistość przerosła wszelkie oczekiwania. Mówi się tam o ogromnych pieniądzach, które zostały rozdzielone i w ogóle w jaki sposób przygotowanie. Drobiazgowo opisuje to sieć, jak y, przygotowywano scenografię, kostiumy, łącznie z kostiumem samego Elvisa. Tak, prawda? cała ta otoczka niewiarygodna. Tak, niewiarygodna zupełnie i to pokazuje, że już w tych latach tego rodzaju występy powiedziałbym, były wielkim wyzwaniem logistycznym, y, w które zamieszane było setki, a może nawet tysiące ludzi, zważywszy, że tutaj była, y, tutaj była komunikacja na kilku kontynentach. Ja tu miałem zapisane mm, nazwy krajów, y, do których były transmitowane, o, gdzieś mi to umknęło, każdym razie to jest naprawdę, nawet dzisiaj można powiedzieć, że byłoby to przedsięwzięcie imponujące, choć oczywiście dzisiaj na ekranach telewizorów mamy obraz praktycznie z całego świata, prawda, na dotknięcie. Ale takich Elvisów nie mamy dziś. A no to, I, i, <laughs> i, to prawda. I nie, nie koncentruje się uwaga wszystkich nas na mm, występie e, jednego człowieka, Nasi słuchacze są bezcenni. Pan Mateusz Skielc, oczywiście Tomku miałeś rację. Pierwsze A, lądowanie człowieka na Księżycu, tak 20 lipca 69. 1969 Pamiętam roku. Noc. Apollo A 11. pamiętasz tę noc? No mnie nie było na świecie w 69 roku. Fopa z mojej strony. <laughs> ale mm, byłem, nie, ale to jest dla ciebie. Ale byłem już kiedy, kiedy Elvis grał w Honolulu i y, świetnie, że y, wspomniałeś mm, y, to, tamto wydarzenie, bo ten Elvis mm, był w ten sposób właśnie oglądany trochę, jak transmisja z lądowania Człowieka na Księżycu. Mhm. Wówczas, w 73. Yy, tak roku. pomyślałem sobie, że pomyślałem sobie, że już mam te, y, te kraje. Hongkong, Japonia, Korea Południowa, Wietnam Południowy, Filipiny i Australia, czyli Daleki Wschód plus Australia. Więc mm, to było, a rzecz się odbywała na Hawajach. Więc y, z naszej perspektywy to były ogromne odległości, ale zważywszy na czas, kiedy to się działo, to naprawdę był imponujący przykład już ówczesnej techniki, zwłaszcza łączności. Łączności wysokiej jakości, prawda? Bo to, że ktoś z kimś rozmawia przez telefon, to ta jakość jest potrzebna tylko do tego stopnia, żeby rozumieć, co kto mówi, prawda? Jeszcze nie było techniki cyfrowej. To wszystko było analog, prawda? Analog, łączenia analogowe. A jednak jak się słucha tego nagrania, to jest wszystko to, co trzeba. To ja, były... Jeśli pozwolisz, to ja od razu chcę Państwu zasygnalizować taki mój trochę osobisty temat do jakiejś refleksji. Najprostszy, jaki przychodzi mi do głowy, to znaczy fenomen Elvisa Presleya. Gdy się słucha go po dziesiątkach lat, nadal powiedziałbym może dla mojego pokolenia, może to jest kwestia właśnie pokoleniowa jednak, Y, przechodzi dreszcz emocji, jakiś, jakiś niezwykła, niezwykły dynamit, który w nim siedział, mimo że on już miał trochę lat, prawda? Przejście rozmaite chorobowe, walczył z Y, otyłością, z narkotykami. Z, no, no, ci, którzy znają temat, wiedzą, że borykał się z y, problemami życiowymi najprostszymi, skomplikowanymi, a jednocześnie prowadził działalność koncertową. Ale było coś niezwykłego w tej postaci, która zaistniała i właściwie nie wiem, czy ma odpowiednik współcześnie. Elvis, czy jest ktoś w rodzaju współczesnego Elvisa. Jak państwo spróbują parę słów na ten temat napisać. Tak, bardzo o to prosimy, bo to jest rzeczywiście fenomen, i fenomenem jest, y, powiedziałbym, późny Presley, którego dziś dotkniemy. Przełom lat 60., 70., wszyscy, wszystko wiemy na, na temat, co, co wówczas wydarzyło się w muzyce popularnej, rozrywkowej, jazzowej rokowej w Stanach. Presley był trochę w swojej bańce, prawda, pod koniec, pod koniec życia. Zresztą państwo się już rozpisali, zwracają uwagę na to, pan Krzysztof, że, że ten koncert, którego dziś posłuchamy, to płyta bardzo zacna, ale to już cytując pana Krzysztofa, niestety Elvis Schyłkowy, ostatnie jego wielkie osiągnięcie. E, tutaj do tego maila e, pozwoli pan, panie Krzysztofie, wrócimy później, ale dobrze, że zaznaczamy to, to na początku. To jest Presley schyłkowy, ale jeszcze, ale w tej schyłkowości Presleya są nowe mm, elementy, nowe wartości, których nie było wcześniej. To wszystko u Presleya też wydarzyło się dosyć szybko powiedziałeś po 20 latach, mm, nie, niespełna 20 latach, prawda? Bo on nawet jest tutaj 17 lat po no, zmarł swoim... zmarł wcześniej. Po swoim głośnym debiucie. Nie no. zdążył się zestarzeć, powiedziałbym, bardzo piękne. 42 lata, lata żył tak, tylko. tylko. tak, no ta śmierć straszna. Tak nawiasem mówiąc, Y, jest obszerny materiał, ale tylko ograniczony, ponieważ, ponieważ wszystkie dokumenty dotyczące jego śmierci zostaną opublikowane, jeśli się nic nie zmieni, w 2027 roku. Tak. Być może będą szokujące, prawda? Bo tam są rozmaite hipotezy. No ale nie, nie... W przyszłym roku. Przyszłym Dobrze, roku. że to podkreślasz. W przyszłym roku mija 50 lat od od śmierci Elvisa, a tutaj e, jest on 17 lat po swoim gigantycznym debiucie, prawda? Też przeżywam w tym roku, w, w marcu 56 roku nakładem Marcie i Wiktor ukazała się płyta zatytułowana po prostu Elvis Presley z tą ikoniczną okładką, więc e, e, no daje nam to pogląd, ile się, ile się na przestrzeni tych lat od debiutu Elvisa do tej Y, do tego występu, ile się rzeczy wydarzyło. Nas oczywiście, proszę Państwa, interesuje ście ścieżka dźwiękowa, tak to nazwijmy, wyłącznie muzyka, która Oczywiście ukazała się na płytach, na podwójnym longplayu, y, znakomicie wydanym, wytłoczonym, opatrzonym świetną okładką. Pierwsze, mm, pierwsze partie, pierwsze nakłady płyty były wydane wyłącznie w wersji kwadrofonicznej. To jest jeszcze dodatkowy aspekt. Nowinka techniczna, początek lat 70., świat zachwycony technologią, kwadrofonia, mm, systemy, mm, y, sprzęt ustawiony na na cztery, na cztery głośniki. To był, to był pierwszy album y, w tym formacie, który znalazł się na szczycie listy y, Billboardu. Potem, jak wiemy, kwadrofonia dosyć szybko się Mm, y, y, dosyć szybko się mm, zdezaktualizowała i później oczywiście ten album był wydawany już w wersji standardowej, mm, stereofonicznej. W takiej ukazuje się po dzień dzisiejszy. Mnóstwo wznowień. Dodam tylko słowo, że jeżeli są oryginalne zapisy kwadro na taśmach, prawda, mhm. no to nie ma żadnej przeszkody, żeby spróbować to przełożyć na cyfrę, a dzisiaj y, nadanie, odtworzenie muzyki z trzech kanałów, czy z pięciu, czy z dwudziestu pięciu nie jest żadnym problemem, natomiast problemem jest sama aparatura. Wątpię, czy ktoś w domu ma jeszcze ma jeszcze aparaturę z dwoma głośnikami z przodu, dwoma z tyłu, prawda? Kiedyś, y, kiedyś nawet w kraju mm, mieliśmy takich powiedziałbym, znajomych, nawet bliższych i dalszych, którzy tak. chwalili się, że mają taką aparaturę, tylko nie bardzo, nie, nie było zbyt wiele płyt, prawda? no właśnie, było. płyty, a głównie były to płyty z muzyką klasyczną tak. jednak, e, mhm. wydawane w tym systemie. To też e, pytamy Państwa. Jak znam słuchaczy wieczoru płytowego, to w Ktoś niejednym domu jest taka <laughs> aparatura. Proszę Państwa, gorąco zachęcamy. Wieczór płytowy małpa polskieradio.pl. Na Facebooku mm, również y, działamy. No i przechodzimy do pierwszej mm, części, do pierwszej porcji muzyki. Mm, to był album, jak powiedzieliśmy, dwupłytowy. Podzielimy go na dwie części, korzystając już z reedycji e, kompaktowej tak jak powiedziałeś, no, czego tu nie ma? Tutaj o każdym utworze można by, można by powiedzieć I, kilka słów. I powiedziałbym, że plusem tego, powiedziałbym względnie późnego nagrania jest to, że Elvis zbiera tutaj tak. standardy i przeboje już trochę do niego nienależące, prawda? Tak, tak. Czyli Beatlesów na przykład, prawda? Czy Raya Charlesa. Y, gdzieś y, to mm, echo jego czasów oczywiście jest bardzo silne, C.C. Ryder, prawda, czy e, Johnny B. Good, to, to, to oczywiście tak, zwłaszcza partia gitary, które były standardem obowiązkowym. Te zagrywki, które przypomina to nagranie, były abecadłem, początkiem gry na gitarze w gatunku, powiedziałbym, no wtedy nazywało się to big beatowe granie, prawda? Nie musimy dodawać, że grają tutaj absolutni zawodowcy, zarówno z Elvisem, jak i z Keszem na drugiej płycie. I to też taki wspólny mianownik, bo Kesz też przepadał za takimi wiązankami swoich największych y, y, hitów, szlagierów. Lubił je układać w większe całości, więc pod tym względem te koncerty są też do siebie podobne. No i ten początek, tak o rzeczy Zaratustra Ryszarda Straussa, y, przepadano za, za tym poematem symfonicznym, za, tym, za tymi pierwszymi taktami otwierającymi ten utwór. Chyba wszyscy szli śladem Kubricka, filmu Odyseja Kosmiczna 2001. No tutaj mamy, mamy właśnie to intro tak zwane, na którym pojawia się Elvis na scenie. Następnie C.C. Rider, Burning Love, Something George'a Harrisona, Beatlesi, You Gave Me a Mountain, Steamroller Blues, My Way, Love Me, Johnny B. Good, Chucka Berry'ego, It's Over, Blue Suede Shoes, I'm So Lonely I Could Cry, I Can't Stop Loving You i pierwszą część, pierwszą płytę zamyka 50-sekundowa wersja Hound Dog. Elvis e, Presley, Aloha from Hawaii via Satellite, część pierwsza. Thank you very much. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Good evening, and uh, hope you enjoy our show tonight. We're, we're going to try to do all the songs you want to hear. Yeah. Thank you, dear. Thank you very much. Something. something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in her Somewhere in a smile she knows All I gotta do is think about her Something in her style that shows me I don't wanna leave now You know I believe me like no other lover. Something in the way she wooed. I gotta do is think about her. Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're a good audience. Thank you very much. Born in the heat of the desert, my mother died given me life, deprived of the love of a father, blamed for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in a prison for something that I've never done. It's been one hill after another. I've climbed them all one by one. Oh, but this time. took my pride and my joy. She took my reason for living. She took my small baby boy. Thank you. Thank you very much. Take it on. Thank you. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm a steamroller, baby banner roll all over you. I'm gonna inject your soul some sweet rock and roll. Put it in I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire.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 I did it my Thank you very much. You're a fantastic audience. Thank you very much. Thank you. I'd like to do a medley of some of my records for you, ladies and gentlemen. You'll get it later, kid. Just hang on. Treat me. What? Okay, I'll do it. All 429 of them. I'll do it. Treat me like a fool, treat me mean and cruel. All you ever love me. Break my faithful heart, tear all apart. Ever love me? If you ever go, darling, I'll be old, oh so lonely. I'll be sad and blue. proud of you, dear only. I would dance here. Just if I go, darling, I'll be home. Oh, so lonely, begging on my knees. All I ask is Gonna be. We're down in Louisiana, close to New Orleans. We're back ringing a bell. Go, oh. go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go. I said go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny, be good. are coming from a miles around. I hear you playing music when the sun goes down. Maybe one day your name will be in lights. Say, Johnny, be good tonight. Go, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go. Let's go, go, go, go, go, Johnny, go. It's over. Time were not a moving thing, and I could make it stay. the love we share will always be. There'd be no coming day to shine a morning light, make us realize our night is over. When you walk away from me there is no place to put my hand except to shade my eyes against the sun that rises over the land. I watch you walk away somehow. I have to let you go, cause it's over. If you knew just how I really feel, you might return And yet. There are so many times that people have to love. For there might have been a way somehow. I have to force myself to say it's over. So I turn my back, turn my collar to the wind, move along in silence, trying not to think at all. I send my feet before me, walk the silent street before me. Now it's over. we not a moving thing. I can make it stay. This hour of love we share will always be. there be no coming day shine a morning light. Make us realize our night is over. Thank you. Well, it's the one for the money, two for the show. Really getting ready now, go get over, don't you? Double my blue suede shoes. You can do anything but lay over my blue suede shoes. You can knock me down, tell in my face, slander my name all over the place. do anything that you want to do, come here. Uh-uh. Oh, my shoes, don't you? Double my blue suede shoes. You can do anything but lay off the modeling, babe. Well, blue balloon, a blue face shoot. Blue blue face Blue balloon, a blue Blue balloon, blue face. You can do anything but lay off of my blues, babe. Well, they're gonna give you, gonna give you. Blue balloon, a blue face shoot. Thank you very much. Thank you very much. I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard. Goes like this. Hear that lonesome whistle He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome um, I could cry. Did you hear? robin weave when leaves begin to die. That means he's lost the will to live. I'm so lonesome. the silence of a falling star lights up a purple sky. And so lonesome I could cry. Thank you. Thank you very much. such a long, lonely time. I can't stop wanting you. Well, it's useless, useless to say. So I just live my life in dreams of yesterday. Of those happy hours. Yeah. still make make me blue. Oh, they say that time. such a long, lonely time. And I can't go on you. Well, it's useless, useless to say. So I'll just live. Thank you. You Wieczór płytowy w dwójce. Za trzy minuty wybije 23. Pan Antoni napisał tak. Dla utworu My Way w interpretacji Elvisa warto dziś słuchać. Mimo, że jest wiele wersji tej piosenki, ta ma autentyczny ból do tego stopnia, że za często słuchać tego nie można. Zbyt wielkie są emocje. Tak zaśpiewać ją mógł tylko mistrz. Elvis Presley. Dziś, proszę Państwa, przypominamy ten historyczny, wielki, wyjątkowy koncert Elvisa z Honolulu na Hawajach, Eloha. Podwójny album y, zarejestrowany 14 stycznia 1973 roku, a wydany już 1 lutego 1973 y, Rozmach, profesjonalizm, no i jakaś nuta szaleństwa, e, jak zawsze u, u Elvisa. I krótkie przypomnienia wielkich przebojów, bo to są wersje, które trwają półtorej, dwie minuty, dwie i pół, prawda? Nie mamy tutaj no, takich eposów, prawda, które mogłyby się rozwijać, które zyskałyby tutaj jakąś specjalną, nadzwyczajną aranżację. Raczej jest to galeria wspomnień, powiedziałbym. I to takich wspomnień nie tylko Presleyowskich, prawda? Y, bardziej udanych, mniej udanych. Oczywiście y, z tej perspektywy, y, perspektywy 73 roku. Mhm. Czy ja nie, nie pomyliłem się? Tak, to, to jest 73. To jest 73, tak? dokładnie. I, i Johnny B. Good, Y, Route 66, I Can Stop Loving You. Tu może mm, powiedziałbym największy znak zapytania, ponieważ do dziś myślę, że świadomości, w pamięci bardzo wielu słuchaczy istnieje tylko i wyłącznie wersja Raya Charlesa, którą żeśmy prezentowali Państwu, y, nadając jego wspaniałą płytę kantrową, która, która w ogóle była objawieniem w tym sensie, że wydawało się, że Afroamerykanie nie są w stanie wejść do tego świata zamkniętego, elitarnego, prawda, zarezerwowanego dla tych kilku stanów y, środkowego y, południa Ameryki. A jednak się okazało, że, że yy, Mm, że Ray Charles to zrobił i tutaj Elvis próbuje trochę nawiązać do tej interpretacji, trochę wrzucić swoją, y, no i jest to jakie jest, prawda? Natomiast tam, gdzie są stylizacje rock'n'rollowych standardów, brzmi to świetnie, bardzo dobrzy gitarzyści, którzy y, wiedzą, jaka tu jest stylistyka, jakim dźwiękiem grać, jakie zagrywki, powiedziałbym, które już są historyczne od kilkudziesięciu lat. Także